Book 2 62 62 კითხვის დასმა პირველი კითხვის დასმა 1 სწავლა სწავლა მოსწავლეები ბევრს სწავლობენ მოსწავლეები ბევრს სწავლობენ არა ისინი ცოტას სწავლობენ. არა, ისინი ცოტას სწავლობენ. შეკითხვა. შეკითხვა. ხშირად ეკითხებით მასწავლებელს? ხშირად ეკითხებით მასწავლებელს? არა, მე მას ხშირად არ ვეკითხები. არა, მე მას ხშირად არ ვეკითხები. პასუხი. პასუხი. მიპასუხეთ თუ შეიძლება მიპასუხეთ თუ შეიძლება ვპასუხობ ვპასუხობ მუშაობა მუშაობა ის ახლა მუშაობს ის ახლა მუშაობს დიახ ის ახლა მუშაობს დიახ ის ახლა მუშაობს მოსვლა მოსვლა მოდი ხართ მოდი ხართ დიახ ჩვენ ახლავე მოვალთ დიახ ჩვენ ახლავე მოვალთ ცხოვრება ცხოვრება თქვენ ბერლინში ცხოვრობთ თქვენ ბერლინში ცხოვრობთ დიახ მე ბერლინში ვცხოვრობ დიახ მე ბერლინში ცხოვრობ.